Моя система діє точно. А тепер гадає матрос з Ганагута. та товаришу капітан. Нахилився він до побратима по війні на ханко кудрявого. Так, ворожи, Борисе, во славу нездоланного духу Тараса Бульби і революційних матросів Аврори. Папір загорівся якось неохоче та потім ураз спалахнув яскравим полум'ям. Уся увага на екран, попередив фокусник. Юхане, опусти трохи свічку, щоб е, тінь. На екрані з'явились лінії, ламались, гнулися, корчилися в якісь еліпси і навіть чотиригранники. А ото хрест раптом неголосно промовив якимось чужим, а не своїм голосом Тарас, показавши на екран пальцем. Який хрест? притиснувся до Тараса Галка і обняв друга за плече. Ти подивися краще. Це латинська літера В. Вікторія. Перемога? Оце тобі одна розшифровка, а друга. Ти або Еміля будете викладати в школі іноземну мову. Та й у латишів алфавіт латинський. Вже на автомашину вантажівку схоже зображення. гукнув короб. Це буде Тарас директором МТС, розсудив фокусник. Це точно. Якщо Еміля чи Тарас стануть учителями, то де житимуть? поспитав цілком серйозним голосом Сашко Колун, брат Емілії. Однак ніхто не засміявся. І фокусник відповів або ж у Кулбізі, бо в Костянтинівці, у рідному селі Тараса і найвидатнішого поета Сергія Єсеніна. І був не хрест, а літера К, Кулбига, Костянтинівка так же, командире? Саме так, браття кролики, в рідному селі Єсеніна Сашо житиме твоя сестра, а ти будеш приїздити в гості. Ну, тоді все нормально, погодився Саша. А мені не ворожіть. Я й так натіпав сьогодні вночі, набрав страху під час засади. Помин про засаду вбитих Юріса і Ладгальця надовго і переповнену тяжкими думами хвилину паралізував сеанс ворожіння. Невідомо скільки б тривала мовчанка, якби не втрутися зненацька на подив багатьом короб. Прикинь, Борю, що там у мене дома? давно не бачив рідних, дружини, а доньку покинув ще коли вона була в колисці, а тепер у першому класі. Як же там у них? Шість років усе таки. Обіцяло начальство відпустити на тиждень, пояснював комусь із балтійців, а потім передумало. Додому, мовляв, поїдеш з пересадкою у корлянському котлі. Кинутий коропом зіжмаканий папір горів, кидаючи тіні на екран, ніби на замовлення. Ото берег високий Волги, коментував фокусник. Ти ж на правому березі живеш? Бачите? Береза одинока? Це жінка коропа клава. Може, біла акація але щось там показується світлим. Чи то дерево в цвіту, чи тільки стовбур білий, білява клава, хай білява, але струнка, тут нема брехні. То донька короба посилає поштові голуби далеко Курляндію, до моря Балтійського, на вузлову станцію. Дакти коропе мовив, е, де продають кип'яток безплатно, а прикурити нам дають німецькі генерали Шернер, Ферч і Еккель.